Kadhalika tunaye shekhe wetu mlezi wetu mwalimu wetu Mombasa Sheikh Abdul Khattabi Abdallah Humeid ambaye itakuwa ni mzungumzaji wa kwanza leo hii insha Allah, ambaye atatoa ufunguzi ufunguo wa kufungua maudhui na atakwenda kiasi ambacho mwenyewe anahisi kwamba hapa panatosha, na atamkaribisha Abul Fadli kuendelea na maudhui ambayo itaunga maudhui ya kwanza na wengineo katika mashaikhi. Kwa hiyo tungeomba kwa wanafunzi wawe makini sana na wao wasikivu na wanukulu au wanukuu mada ambazo zitahudhurishwa, ikiwezekana waziandike. Sema shekhe, siku zote wanapozungumza wanazungumza kwa faida kubwa sana kwa wanafunzi wanasoma, na kwa wale ambao mustafiduna yafiduna fi muhadharatihim, wanapata faida kubwa sana katika mihadhara yao. Kadhalika katika sehemu ya kuzilea nyoyo na katika sehemu vile vile ya kuinua hima kwa mwanafunzi ya kusoma. mawaiza na nasaha unazozipata kwa nusu saa kutoka kwa shekhe zina faida kubwa sana kuliko mwaka mzima. na haya tumeyashuhudia katika mihadhara mbalimbali ambayo imepita nyuma, faida yake imekuwa ni kubwa mno, na hiyo ni katika daraja ya Allah kuinua walioamini na wanazuoni. yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, anaendelea Allah tabaraka taala kuinua wale ambao walioamini miongoni mwenu na wale ambao waliopewa elimu Allah anaoinua kwa daraja kubwa sana yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum Allah anaendelea kuinua wale ambao walioamini miongoni mwenu walimwamini Allah na mtume wake na siku ya mwisho wakaamini qadar khairi na shari kwamba zinatoka kwa Allah tabaraka taala walladhina utul ilma na Allah anawainua vile vile wale ambao waliopewa elimu, yani ilmu shar'i elimu ya kisheria ambazo zinakusanya sanaa na fani mbalimbali katika elimu za kisheria ambazo Uislamu umeziweka. Wala kwenye aya hii hapakusudiwi elimu za dunia. Elimu ya dunia ni kwa ajili ya dunia, na elimu za dini ni kwa ajili ya dini yao na dunia yao. Kwa hiyo Allah anawainua wale ambao waliamini miongoni mwao na wale ambao waliopewa elimu, daraja zao ni kubwa sana. Na hii maana yake mwanafunzi asibakie tu hapo siku zote, awe na malengo ya kusoma na kuendelea kusoma mpaka kufikia daraja ya alim vile vile, wala si vibaya ila angalie tu ni kwa nani ambaye inachukua elimu hiyo. Inna hadha alilma dinun fanduru amman takhuduna dinakum, amesema Muhammad bin Sirin. Hakika elimu hii pamoja na kwamba yeye alikuwa nikusudia wakati ule elimu ya mustalahul hadithi au ilmu hadithi, lakini makusudio ni kwamba elimu yoyote katika elimu za Kiislamu hakika elimu hii ni dini. Fanduru amman taakhudhuna dinakum, basi hebu angalieni vizuri sana enyi wanafunzi, ni kwa nani ambao mnachukua elimu kutoka kwao. maulama kwa hadithi hiyo wakawa wanasema, tukawaangalia watu na tulipoona kwamba hawa ni katika ahlusunna waljamaa, tukachukua elimu kutoka kwao. Kadhalika tukawaangalia ahlul bid'a tukawaacha kuchukua elimu kwa wao. Hakadha na hivyo hivyo ndivyo zilivyojikita sana elimu za hadithi. Maulamaa wa hadithi walisoma hadithi sana kabisa, zikapita usuru zama mbalimbali, na Allah tabaraka taala aliuandaa umma huu wa Kiislamu tokee katika asri aljahiliya uislam ulianza kuandaliwa tokea katika asri aljahiliya nyote mnafahamu usuru katika uislam kuna asri aljahiliya kuna sadru alislam kuna asru umawiya kuna asru abasiya kuna asru nahida kuna asru alhadith zama zote hizi Allah alianza kuinua uislam kutoka katika zama za asri aljahiliya alipomtoa Allah tabaraka taala nabiiullahi Ismaili alayhi salam kwa ndio mtu wa mwanzo katika warabu na mtu wa mwanzo kuzungumza fasaha ya Kiarabu huwa Ismail bin Ibrahim alayhi salam wakati jazira tul arab ilikuwa katika kiza totoro kiza kinene nabiiullah nyote mnafahamu na dua nabiiullah Ibrahim alayhi salam rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala waman kafar ewe allah ufanye mji huu wa maka kuwa ni mji wa amani na waruzuku watu wake katika vyakula mbalimbali wale ambao waliwaamini miongoni mwao tu kwa hiyo nabiullah ibrahim dua hiyo aliifunga kwa wale ambao waliwaamini peke yao wao ndio waruzukiwe vyakula vizuri vizuri wakiwa katika amani qala waman kafara Allah kasema na hata wale ambao walikufuru tumatiuhu kalilan na tutawastarehesha kidogo katika maisha haya ya dunia thumma natharuhum ila adhabin alim au, au ila adhabin ghalidh kisha tutawasukuma katika adhabu iliyo kubwa huyu ni nabiyullah ibrahim alayhi salam jaziratul arab namna gani allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anauandaa umma wa kiislamu kwa hiyo walipoingia warabu wakawa katika maka na ukawa ni mji ule wakawa wanashindana kwa fasaha na lahaja mbalimbali warabu wale wanashindana kwa fasaha na lahaja mbalimbali na nyote mnafahamu yale masoko ambayo yalikuwepo hapo soko la ukaz soko la majana na masoko mengine hayakuwa ni masoko kwamba ya kuuza viungo au nguo au vipi ilikuwa ni masoko ambayo baadhi ya biashara warabu walikuwa wakikutana pale kuzungumza fasaha, na baadaye wakakubaliana wote kwamba wazungumze kwa lugha moja tu katika lahaja tofauti, wazungumze lahaja moja, lugha moja, ni lugha Kiarabu katika lahaja tofauti. Mpaka sasa anakuja Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume anawakuta warabu wakiwa katika mafasaha, akiteremsha Allah tabaraka taala Qurani kuwa ndiyo fasaha, na akawafanya kwamba warabu kuwa ndio mafasaha zaidi kuliko mafasaha wengine wote. Warabu wenyewe wakashangaa kuhusiana na miujiza na maajabu makubwa ya Qur'ani tukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisoma kwa wao. Kipindi hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam asri au sadrul Islam, mwanzoni katika Uislamu, Mtume wa Allah Abu Bakr Siddiq, Saidna Uthman, Saidna Ali, Saidna Uthman mpaka Saidna Ali ibn Abi Talib. Zikaendelea asri hizi mpaka katika asri umawiya Uislamu ukawa umejikita katika ustaarabu na elimu tofauti ikamaliza asri umawiya ikaingia asri abasi asri abasi ndio asri ambayo Uislamu ulikuwa umejikita katika fani tofauti fani nyingi mbalimbali ilikuwa katika asri abasi unaposoma tarehe katika asri abasi wanazuoni wengi walitokea katika asri hii asri al-Abasi. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa umejikita vizuri sana, pamoja na kwamba asri hii ilikuwa vile vile imesheheni ime sanaa ambazo ndani yake hazikuwa ni sanaa za Kiislamu kama ilmu al-kalam, ilmu falsafa ambazo zimetoka katika nchi za Uturuki, Ugiriki. Kwa wakatokezea maulamaa ahlusunna waljamaa kusafisha zile elimu mpaka kuja kipindi mbalimbali katika vipindi vya Kiislamu. tuwakaja alimamu Zuhri, alimamu Zuhri mtu wa mwanzo kuandika hadithi kwa, uh, kwa amri amir muminina Umar bin Abdul aziz huwa alimamu Zuhri, huwa alimamu Zuhri. Kwa asri hiyo zikenda mpaka akasema aliyosema alimamu Muhammad bin Sirin, inna hadha lilma dinun fanduru amman takhudhuna dinakum, kwa sababu watu wa bid'a walikuwa ni wengi sana watukufu wa Kiislamu, katika zama zetu hizi tumegubikwa sana na mitandao. Mitandao imetuathiri sana, mitandao hii imetuathiri mpaka sasa watu wamekuwa binafsi ya wanafunzi, hawana tena ule ustarabu wa kusoma zaidi kupitia katika vitabu, hawana ustarabu wa kusoma zaidi kupitia kwa mashekhe, hawana ustarabu zaidi wa kusoma kupitia katika vitabu mbalimbali ustaarabu wao zaidi umejikita katika mitandao, na huko kwenye mitandao ndio kuna kila balaa liko huko, mitiani yote iko huko. Kwa hiyo tunaonasihi sana vijana wasiridhike elimu zao kuzitafuta katika, e, katika mitandao, pamoja na kama ni njia nyepesi ya kuweza kupata hadithi kwingine. utakujua hadithi iko wapi? Katika Sahih Bukhari au Muslim au Abu Daudi au Tirmidhi, ni njia nyepesi, lakini usirizike kwa sababu itakwenda kuua ule moyo wako. Watu wengi sana wamekufa nyoyo zao kwa sababu ya kuingia katika mitandao, mpaka maulama wanasema zama hizi zimekuwa jinsi watu walivyotawaliwa, walivyoathiriwa na vitabu, mpaka mtu mwanafunzi kitabu kimoja basi anashindwa kusoma kitabu kimoja tu. Kitabu kimoja mwanafunzi kinamshinda ukisoma kutokana kuathiriwa na mitandao, na nyote mnashuhudia kwa sababu hiyo si hali ya mwanafunzi tu hali hii imewasili mpaka na baadhi ya walimu vile vile imewasili hali hii kwa kujiona kwamba mtu ana kompyuta yake ana laptop yake ana simu yake kubwa kwa hiyo kila kitu anakiangalia kutoka pale kwa hiyo hata ununuzi wa vitabu leo hii umekuwa ni mchache ununuzi wa vitabu kwa mashekhe maustadhi na watu mbalimbali umekuwa ni mchache isipokuwa kwa watu ambao wenye kufahamu thamani ya kitabu thamani ya kitabu. Kitabu kina thamani kwa vyovyote utakavyokuwa kuliko hata kompyuta yako. Kitabu kina thamani kubwa kwa vyovyote utakavyokuwa kuliko hata kompyuta yako. Namna kukamata kile kitabu, basi ndani yake kuna hawasi za ajabu sana. tuna wanasihi wanafunzi pamoja kwamba tunarahisishiwa katika mitandao hii, lakini mtu asiriziki kwamba kila kitu chake anauliza katika mitandao. Leo hii kuna sijui wanaita akili mnemba, akili mnemba, sijui wanaitaje kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo AI <laughs> naam, AI. Kwa hiyo kila kitu mtu anauliza AI tu na anaambia AI itakujibu chochote. Kwa hiyo hata swala la kipuzi, hata kama la duniani halipo, pia mtu anauliza tu, kaamua tu kutunga kwenye akili yake, basi anaiuliza AI na inamjibu. Hii maana yake nini? maana yake mtu atapoteka atakuwa si mtu wa kuhangaika. maulama walikuwa wakisafiri nchi baada ya nchi. Unapozungumza historia na tarehe za maulamaa, utaona kwamba maulama walikuwa wakisafiri nchi baada ya nchi, wanaingia kutafuta elimu kwa hiyo tusirizike kukaa katika miji yetu, mtu akae katika miji yake, asome katika marakizi pale, aondoke ende katika marakizi zingine, aondoke ende katika marakizi zingine, bali kama atapata wasaa hasa wa kifedha, si vibaya kuzunguka katika dunia, kwenda katika miji ambayo ndani yake na elimu, hasa hasa kwa watu ambao ni vijana, bado umri wao unaruhusu, unawaruhusu wanaweza kusoma Wasirizike kusoma kupitia katika mitandao peke yake, bali watu wakae kwa maulamaa. Huu ulikuwa ni utangulizi wa kuwakaribisha mashekhe, lakini pia e, tumkaribishe Sheikh Abu Yahya naye vile vile atoe nasaha mbili tatu. Naam. Kwa hiyo kusafiri ni katika kitu muhimu sana, mtu asafiri nji baada ya mji, nchi baada ya nchi pamoja na kwamba haya mambo ya safari hivi sasa yamekuwa ni magumu sana, yamekuwa ni magumu sana kutokana na dunia kuchafuka kwa mambo ya kivita, kwa mabalaa mbalimbali, imekuwa ni ngumu sana, na hii haikutokea kwa bahati mbaya, bali ni maandalizi ya makafiri katika kuvuruga Uislamu, ni maandalizi ya makafiri katika dunia katika kuvuruga Uislamu, kuhakikisha hatoweza kijana wa Kiislamu kusafiri kutoka nchi mpaka nchi au sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta elimu ya Kiislamu. Inna hadha ilma dinu fandhuru amman takhuduna dinakum, hakika elimu hii ni dini, basi hebu angalieni vizuri ni kwa nani mnachukua mna elimu zao, elimu kwa wao. Kwa hiyo maulama wakiangalia ahlus sunna wal jamaa, ahlus sunna wal jamaa wakichukua elimu kutoka kwao na wakiangalia ahlul wakiwacha kuchukua elimu kutoka kwa nasaha Naam. Kwa hiyo kutokana na hadithi hii maulama walikuwa wakiangalia ni nani katika ahlu usul wal jamaa wakichukua elimu kutoka kwao. Kadhalika wakiangalia ni nani katika ahlu bida wakiwacha kuchukua elimu kutoka kwao, na hii si vibaya, ni katika jambo la msingi sana kwa sababu kuchukua elimu kwa watu wa bid'a kuna kuna athiri kuchukua elimu kwa watu wa bid'a kuna athiri tunaona haina maana kwamba watu wa bid'a hawana elimu kama anasema Sheikh Fauzani kwamba ahlu bid'a lahum funun watu wa bid'a nao vile vile wanafani bali wanafani nyingi sana watu wa bid'a wanafani tena nyingi sana hebu kimwangalia al-Imam Zamakhshari al-Imam Zamakhshari imamu fi lugha ni imamu kubwa sana katika lugha al-Imam Zamakhshari ni miongoni katika maimamu wakubwa sana katika elimu ya lugha lakini alikuwa ni mutazila alikuwa ni mutazila na alikuwa akiwachukia ahlusunna wal jamaa kitabu chake alimamu Zamakhshari kitabu chake kina faida nyingi sana kwa watu wenye elimu mashekhi wanakisoma kwa watu wenye elimu mashekhi wanakisoma kitabu chake alimamu Zamakhshari lakini maulama wakatahadharisha kwa mwanafunzi yoyote asije akasoma kitabu cha imamu Zamakhshari ni imamu fi lugha, lakini mu'tazila, yani katika lugha mle mle ndipo anapochomeka itikadi yake ya itizali. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi basi anaweza kuvutika kutokana uzuri na mapambo ya lugha yake alimamu za Zamashahi. Kadhalika alimamu sibawi Amr ibn Kambara kadhalika alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, imam fi lugha, ni mwanachuoni mkubwa, lakini katika imamu ambaye alikuwa na shubha nyingi sana katika maimamu wa lugha wale waliosalimika walikuwa ni maimamu wachache sana mimi nawakumbuka maimamu wawili ambao walikuwa wamesalimika katika akida zao alimamu al-Asma'i alimamu al-Asma'i na imamu Khalili Ahmad al-Farahidi huyu walikuwa ni maumani lakini katika ahlu sunna wal jamaa naktafi bihadha al-qadri naktafi bihadha al-qadri subhanakallahumma bihamdika na mtumkaribishe Sheikh Abdul Abdullah bin Humeid inshallah kutoa nasaha kwa ajili ya wanafunzi kutoa nasaha kwa ajili ya wanafunzi karibu sana Sheikh Abdullah bin Humeid Abul Khattabi barakallahu fika